par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, raidījums labās ziņas, un šajā vakarā ar ārstu Vilni Sosāru, kurš ir Austrums slimnīcas palietīvās aprūpas nodaļas vadītājs, un es saprotu, ka arī ļoti nopietns cilvēks eh, eh, vispār palietīvās aprūpes eh, jomā Latvijā. Labvakar! Labvakar, radioklausītāji! Sirsnīgs paldies, Dakter kungs, ka piekritāt ar mums aprunāties, ar rādījumu arī klausītājiem aprunāties un pastāstīt varbūt tās nedaudz no savas uh, um, ekspertīzi par šo jomu, un uzreiz arī gribas prasīt, varbūt tās, uh, kāda ir situācija Latvijā, jo medijos izskan ļoti uh, plaša informācija un bieži vien arī ļoti kritiski informācija. Jā, tā laikam ir, jo uh, viens no tādiem sarežģītākajiem medicīnas laukiem laikam ir uh, būtībā slimības ielaistās stadijas, jā, tātad progresējušas slimības, kuras vairs radikāli nevaram izārstēt. Jā, tā tad faktiski ar mūsdienu patreizējām zināšanām. Nu, e, salīdzinājumam, piemēram, agrīnās stadijās var izārstēt apmēram 98% jā, no e, saslimušajiem, bet e, ielaistās stadijās e, dažas, dažas varbūt e, onkoloģijās lokalizācijas, ja, kur varbūt ir tikai divi līdz 4% gada laikā izdzīvojušo cilvēku. Ja, tātad, jā, bet nu, jāņem vērā, ka daudziem progresējot, ja, tātad, ir ļoti daudz dažādu simptomu jau un tātad fizika, fiziskās ja, ciešanas. Un tas, laikam, ir tas, kas visvairāk arī varbūt atbaida jaunos mediķus jau un, un, un, un, un, un varbūt arī grūti strādāt šādā, šādā profesijā. Uh, Nu, vienīgais ir tas, ja es gribētu uzreiz teikt, ja, kad eh, kopš 2017. E, gada faktiski ir jau izcīnīta papil, kā papildu specialitāte, ja, palietīva aprūpe vai hospice aprūpe, ja. tad es teikšu to starpību, kāda ir. Nu, un tas aizsākums ir faktiski ja, tādā pasaules mērogā skatās, tad eh, Latvijā viņš ir pavisam neliels. Tas ir, nu, varētu tā uzskatīt no 94. gada, kad pirmo reizi nezinu speciālistiem uz viņu jautājumu, ko vēl Latvijā vajadzētu, jā, tā būtu palietīvā aprūpe, jā. Un nu, tad viņi prasīja tā, vai uzreiz mēs varam tur atvērt e, kaut kādas, jā, vienības, nodaļas, jā, kaut kādus centru uztaisīt un kaut ko tādu, tur nebūtu problēma nekāda, jā, tātad liela, liela pretimnākšanās bija, bet Atbilde bija tāda, ka nekādā nu, gadījumā struktūras vēl eh, nevar eh, veidot, jā, tāpēc, kad, eh, tāpēc, ka nav izpratnes par to. Jā, tātad īs, nu, īsumā varbūt es varētu tā kodolīgi pateikt, ka palietība aprūpe, jā, tātad ir ciešana, jebkādu ciešanu mazināšana, tās ir fiziskās, jā, psihiskās, sociālās, garīgās vai eksistenciālās, jā, tātad ciešanas. Uh, Un tas līdz ar to pasvītro, ka ir komandas darbs. Jā, tagad obligāti komandā jā, ir mediķi, ir sociālais darbinieks noteikti, ir medmāsas. Jā, tātad pie mediķiem jā, tātad, uh, ir sociāli uh, palīgi, uh, psihoterapeits, psihologs un uh, kapelāns. Līdzīgi armijā, jā, tātad bez kapelāna arī neiztikt. Jā, nu, Tā, tā, tā ir šaurā komanda, ja, bet eh, faktiski plašākā mērogā var piesaistīt jebkuru speciālistu, un tas piesaistīt, piesaistīt arī patreiz ir uzturu speciālisti, gan fizioterapeiti, ja, gan ķirurgi, ja, tātad visplašākā ja, mērā tā ir medicīnas ja, tātad nozare. Nu, tas grūtums ir tajā, ja, kad ir jau grūti vienmēr ja, skatīties Uh, uz, uz ciešanām, tādas arī tās nebūtu. Un uh, varbūt arī uh, tagad, tagad, tagad tā ir etikuši no jaunajiem ārstiem, kas mums iet gandrīz pastāvīgi. Iziet kursus, ja jaunie ārsti no nu, jautājumu, vai gribi strādāt šajā profesijā, atbilde gandrīz ir sekojoša tāda, kad darbs ir pārāk sarežģīts, smags, auga, jā, tātad faktiski nav konkurētspējīga, jā, un mēs varam sameklēt vieglāku darbu un ar augstāku algu. Jā, tā kā, nu, gadā mums iznāk apmācīt, teiksim tā, kas jau kļūst par speciālistiem, vienu, divus cilvēkus, jā, tātad vienu, divu ārstus, nu, tas nav nekas, jo Latvijā patreiz ir 17, jā, tātad, kuriem ir jau, jā, certifikāti, kas skaitās jau kā speciālisti. Uh, gada apmācība. Tā ir intensīva apmācība, teorija, praksa, zinātniskais darbs, jā, tātad darbs komandā, jā, vai iedarās, jā, šajā, jā, ir bijuši mums gadījumi, kad arī apmācāmie, teiksim, komandā neiedarās nekādi, jā, viņi spēlē individuāli, jā, nu, līdzīgi kā uzvedās Trumps, jā, savā jā. republikāņu partijā. Nu, skaidri, skaidri. Vienīgi spēlē čelvu, jā neviens cits to nedrīkst darīt. Nu, jā, tā tad nu, kritika. Kritika, jā, tagad pēdējā laikā, teiksim, tā kritika vis, vis tā nozīmīgākā un vērā ņemamākā laikam būtu no valsts kontrolas. Un šodien saimas apakškomisijā, jā, tā tad izterzēja arī visus tos jautājumus, Uh, kur tā kritika pienācās, ja tā pieejamība ir slikta, ja un, uh, un būtībā arī sociālais darbs klibo sociālās aprūpes iestādēs, jo faktiski arī tas pieder pie paliācijas. Jā, tagad, nu, ja pacients nokļūst smagā stāvoklī slimnīcā, jā, un, teiksim, ja viņš arī uh, tālāk, tālāk, teiksim, ir nepieciešama viņam kopšana, jā, tad vajadzīga kaut kāda sociāla institūcija. Nu, galīgi Latvijai tas nepietiekami ir, jā, un līdz ar to ir lielas rindas, un protams, tagad ir daudz cilvēku iestrēgt slimnīcās un uh, vai, vai arī nesagaidāmās jau šo tālāko palīdzību. No, jā. Nu, tā, tā kā būtībā kritika ir pamatota, ja, bet kā jau teicu, teiksim, pa to, pa šo īso laiku, ja salīdzina Angliju, kur ir vairāk kā simts gadu pieredze, Amerikā ir vairāk kā simts gadu pieredze, Vācijā ir apmēram tāda pati laika ziņā pieredze, kā Latvijā, jā, kad 97. gadā skatījos uh, Vācijas modeli, tur nebija nekā, jā, būtībā. Es atradu tikai vienā klosterī, kur bija hospis aprūpe, jā. Un, un kaut kas Diseldorfā būvējās, tas nebija interesanti, ja tur būvējās, kad uzbūvēsies būs funkcija, tad var skatīties, kas tur notiek. Nu tā, bet 95. gadā jau bija Vācijas, um, tāda viss Vācijas konferences, jā, kurā jau bija skaitļi, dati, un būtībā viss bija izreikināts, cik tas maksā, tas bija sprādziens. Jā, jā, no tā radās arī Vācijas visums, jā, būtībā viena no labākajām aprūpēm patreiz Eiropā. Jā, tas piemērs. Tātad ir iespējams arī izdarīt kaut ko un, un, un pat panākt labus rezultātus, bet varbūt tās, eh, eh, es nezinu, tas tāds uh, iespējams, ka diezgan dumšs jautājums, un no otras puses tomēr gribas uzdot šo jautājumu, kā ir agrāk mm, tāda palītībā aprūpe netika nodrošināta, uh, un, un, un par to es vismaz arī nebiju dzirdējis, bet kā jūs jau arī sakat, tā ir salīdzinoši jauna nozare, kā ir, vai, vai agrāk ciešanu līmenis bija augstāks, kad, kad mēs kaut kā to nedarījām, vai, vai kas bija mainījies, ka, ka tagad ir šāda iespēja? jā, tas galīgi ir, es, es, es palabošu, ja tas tā galīgi dumšs jautājums, ja tas ir ļoti gudrs jautājums, ja, jo tas ir vezulas grāmatas vērts jautājums. Bet īsumā, ja, līdz tam laikam, ja faktiski padomju, ja tāda savienība šādi jēdzieni neeksistēja. Ja, eksistēja teiciens, ja, ja bija jau metastāzes, piemēram, uh, ielaista slimība, smaga slimība, jā, tad simptomātiska terapija, tad dzīves vietas. Jā, tā tad, nu, kā tu gribi, tā tu dzīvo, varbūt iecirkņa terapeits tajā laikā, jā, tā tad tos nesauc par ģimenes ārstiem, kaut ko palīdzēja, padarīja, ja viņš to gribēja darīt, jā, un varēja to darīt, jā, bet tāda sajēga par atsāpināšanu, jā, par visu, jā, faktiski nebija. Algoloģijas atsāpināšanas nebija, jā, un, un te varēja tikai Eh, skatīties ārzemju piemērus. Nu, pirmais piemērs, kas man ļoti, ļoti uh, ietekmēja, bija Austrālijā. Uh, tur bija, tur bija tāda hospice aprūpe uh, šādiem pacientiem, kas bija izveidota 37. 38. gads, tātad pirms kara. Jā, un, un, un saucās Karitas Kristi. Uh, Un atceros, ka pirmo cilvēku jaunu sievieti, ja kurai vairs ķīmijterapija nekas tur nelīdzēja, stāvoklis ļoti smags. Jā, un tad mans, mans skolotājs vai mentors jā, teica, brauksim uz hostis. Es teicu, kas tas tāds? Jā, tas bija 91. gads. Mēs teicām, no aizbrauks redzēs. Jā, tāda ļoti ārpus 300 Melburnas priekšpilsētā. Jā, ārkārtīgi jauku zaļumos, jā, tādi viens stāvu gara ēka um, ļoti, ļoti mājīga. Jā, un tur atvedot, nu, sievietes stāvoklis, ja tad smags, piedarīgie viņa pati piekrita, ka tas tā var būt, jā, un uh, kad viņa pārbrauc uz turien, un tad atceros, kā mans uh, boss, jā, tāda augsta līmeņa, jā, speciālists onkoloģija, viņš izmērīja, jā, spiedienu, pulsu, jā, tā, uh, novērtēja, jā, pateica, kādas zāles būtu, eh, nu, būtiski jādod, Un, un tad viņš atlocīja piedurknes, jā, un teica, tu zini, šoreiz mēs būsim visi izdarījuši. Viņš atstāja vizītkarti un teica, nu rūpējieties par šo meiteni, kā mēs par viņu tik tālu bijām rūpējušies. Jā, tā kā, nu, tad es sāku domāt, nu Latvijā mums ir daudz šādu pacientu ir, jo, nu, apmēram atos skaitļus vienmēr arī prasa, bet arī saimas komisijā, apakškomisijā izskanēja, tad, kad skaitļi apstājās, tagad uzmanīgi klausieties, ja, visi skaitļi dati faktiski apstājās 2017. Eh, gadā. Nu, faktiski vēl 2019. gada janvāri vēl kaut kādus skaidrus varēja dabūt, un te bija apmēram 74 tūkstoši uh, datu bāzē uh, tātad diagnosticēt noteiktu audzēju. Ja, tātad, nu, jo paņem apmēram tā vienu ceturto daļu vismaz, ja tie bija ielaistās stadijās, ja, tad viņam jau vai epizodiski, vai pastāvīgi nepieciešama jau palietīvā aprūpe. Jā, tā tad ir tā. Nu, Drusku par terminoloģiju mazliet. Tātad, um, eh, hospice tā ir ļoti vecs termins, kas ir radies no latīņu vārda hospice cerība, um, viesis, um, namsaimnieks, dažādas nozīmes, no turienes arī cēlies ir hospitālis, hotelis, jā, un, un visi šie vārdi, hostelis, un, un tā tagad uzņem. Nu, tas skats ir apmēram tā līdz Bizantijai, jā, tātad līdz otrajai Romas impērijai, kad uh, pie klosteriem, jā, tātad tika dibināts jau pirmās, uh, pirmās vienības, jā, nekā nu, nodaļas tādas pirmsākumi, jā, kur šādus jā, cilvēkus aprūpēja, jo faktiski uh, bagātākie jau bija klosteri, jā, un baznīcas tajā laikā, jā, tātad. Uh, un, un, un tāda, tāda grupa sākās. Bet īstenībā jau faktiski tie aizsākumi jau bija apmēram 2000 gadi priekš Kristus ņemšanas. Jā, tā tad jau senajā Romā, faktiski jau Grieķijā, atklātie tempļos, jā, kur, kur smagi sirpstos cilvēkus uzņēma un par viņiem rūpējās. Tātad tie bija aizsākumi, mēs ļoti tālējam, jā, bet no nu, tāda modernie faktiski laika, tad mēs varam tā vēsturiski jau, jau stāstīts par to. Jā, Bizantijas 4. gadsimts, jā, un tālāk jau līdz reformācijai. Reformācijā, protams, uh, tad klosteris daudz bija ciet, jā, un, un, un faktiski tā tad uh, tā kustība apsīca, jā. Nu, viņa apsīca kā tāda, kā, kā tāds, nu, uh, fizisks, jā, tāds garīgs, jā, tāds aprūps, jā, veidojums jā, nu tā, tā kā tādā veidā. Ir diezgan gara vēsturi izrādes beigu beigās eh, šādai, šādai aprūpē un šādai nepieciešamībai, bet eh, es tā eh, pārējot varbūt tās arī jau uz nedaudz citu tēmu, bet kā ir, ko, ko vispār ko mēs, varbūt tās šajā gadījumā nevis dakteri, nevis speciālisti, bet mēs kā radio klausītāji, vai ir kaut kas, ko mēs varam darīt eh, šajā lietā, šai, šīs lietas labā? Jā, nu, lielākā daļa jau šādu pacientu paliek mājās, jā, un te, eh, ja man kādreiz saka, jā, vai ir elle, jā, tad es saku, nu, vienam otram pajautājiet, jā, jā, tad tā ellīte jau ir mājās sākusies, jo būtībā tas ir eh, ļoti nu, tās ir zināšanas, tā ir pieredze varbūt, ja kā kopt cilvēku, ja, kur dabūt, teiksim, kaut kādu piemērotu funkcionālo gultu, nu, ir pieejamas tagad, jā, un, uh, un iznomājumas ir, un arī dienesti, kas dod, jā, tā tad arī atved viņus, jā, un, un tā, jā, nu, kā pacientu apkopt, kā grozīt viņu, jā, teiksim, lai nav izgulējumi, kā viņu pabarot, ja caur zondi, un tā tālāk faktiski to visu vairāk vai mazāk mācās cilvēki, ja, bet tas ir ļoti grūti. Ja, to es varu uzreiz pateikt, ja nav uh, teiksim, tāda atbalsta konsultācija, kā to darīt, piemērotas literatūras, varbūt arī uh, informācijas, ja, jo tie, kas ir to darījuši, tie zina, cik tas ir sarežģīti. Jā, tas no. Nu. nav no vieglām, vai tas būtu insults, vai tas būtu, vai tā būtu onkoloģija, vai citas saslimšanas. Uh, kaulu saslimšanas, locītavu, ne, e, neirogēnas, jā, saslimšanas, psihiskas saslimšanas, jā, tātad viss, viss var būt un var kombinēties. Jā, tātad, ko var darīt? Nu, pirmais, es domāju, tas ir tā, tad, e, ko darīt, tā ir, e, tā ir varbūt vēlēšanās izzināt, uzzināt, ja tā to dara Daži piedarīgie nāk un prasa mums jau slimnīcā, ja kā būtu, kas jādara, ko darīt. Jā, un tā. Uh, nu, varbūt arī, teiksim, ģimenes ārsti var palīdzēt arī, um, jo, jo tos mēs apmācām. Es jau esmu savu balsi izrunājis ģimenes ārstiem, lasīdams lekcijas un seminārus, jā, kā uh, kas būtu jādara un kā būtu jādara. Ja? Tātad, kā palīdzēt ne tikai teiksim, no ģimenes ārsta puses, bet arī kā piedarīgiem palīdzēt, ko viņi var darīt. Jā, tā tad, jā, nu, nu tā, tā kā, uh, es domāju, tā gribēšana palīdzēt uh, arī aizvedīs tālāk. Jā. Uh, Un, un, Bet miršana, es tā saprotu, nebūtu nav vienkārša lieta, tīpaši tādā gadījumā, ja tas ir ar lielām, lielām ciešanām, un tajā brīdī tā palīdzība ir vajadzīga šim cilvēkam, kurš ir uz aiziešanu, eh, uz aiziešanas slieksni, bet eh, kaut kādā brīdī arī tam, kurš paliek šeit, nu, tuvinieki. Eh. Jā, tas ir sēru periods, jā, tātad jāiziet, jā, bet pirms aiziešanas, jā, pirms aiziešanas, faktiski ar to Vācijā drusciņi arī nodalās, un arī pasaulē, un arī Latvijā drusciņi sāk nodalīties, eh, ka tas ir eh, slimības nobeiguma fāze, ja miršanas fāze. Jā, un tā ir vesela, vesela atkal eh, liela, liela nopietna sadaļa palietīvā, palietīvā aprūpē. Viņa tā netiek nodalīta, bet izdalīta, tā es gribētu teikt. Ja? Un, un tad ir vai nu, teiksim, tu ciešanas varbūt Nu, lielākās ciešanas ir kādas, jā, tās ir sāpes. Uh, otrs, otra pūķa galva ir elpas trūkums. Jā, tā tad divas. Nu, protams, apmēram uh, uh, uh aprakstīta literatūrā ir no 2 līdz 48 simptomi - fiziski un psihiski. Jā, un tā. tā kā uh, visplašākais spektrs, visu, ko vien var izdomāt, medicīnā viss tas var būt. Jā, bet divas lielākās pūķa galvas, kas sagādā uh, kādreiz arī speciālistiem, ja galvas sāpes, jo pieņem pareizo lēmumu, kā to darīt, jā, un te izmanto arī uh, opioīdus, jā, tātad ļoti stipras, jā, pretsāpju līdzekļus, jā, un tautā ļoti spēcīgs ir uh, tā, tā ielas uztvere, jā, tagad neiedot, nu, tas ir cauri beigas, jā, un uh, cilvēks zaudē savu prātu, saprātu, uztveri un tā tālāk. Ja, bet, bet tā vispār nav ko darīt ne onkoloģijā, ne arī citās saslimšanās. Jā, šais, šīs zāles ir vajadzīgas un lieto pasaulē un ilgi lieto. Jā, tikai ir jālieto pareizi, jo, piemēram, Amerikā un Kanādā uh, demokrātijas vai liberālisma dēļ, jā, ir ļoti daudz nāvis gadījumu, piemēram, no fentanīla, jā, pārdozēšanas un cilvēki nemāk lietot. Un, uh, pieeja brīva, nu kā cilvēku tiesības, ja mums pienākās, ja tad ir tas uzstādījums, ja tad lielākoties arī veselu kaudzi izraksta, nu cilvēks nezin, kā lietot, jā, un pārduzām mirst. Jā, tātad, nu, šeit arī ir, jā, tātad, nu viena grāvi otrā par maz, Latvijā lieto par maz, noteikti par maz, eh, ļoti daudz ir sāpju speciālisti, arī tāda papildu specialitāte ir, baidās lietot stipros opioīdus, jā, teiksim, īpaši, ja cilvēks ir nestošs, un saka, piemēram, vai piedarīgies, saka, ja viņš pieredzīs. Jā, nu tajā grupā pierašana nav ko meklēt, jā, tātad tur, ja ir sāpes, tā ir, tā tas ir, tā ir, tas ir likums. Ja ir sāpes, nu tā ļoti vienkāršot es teikšu, sāpes neutralizē, jā, opioīdus, opioīdi neutralizē sāpes, jā. Pierašana sākās, ja nav sāpju, mēs dodam opioīdus. Jā, tā, tad tas notiek uz ielas tad seko tūlītēji cietušana. Tā ir traģēdija un citas slimības. Jā, bet uh, tieši tādā kliniskajā medicīnā, ja pareizi lieto, jā, tad, tad tas dod tikai pretsāpju efektu. Jā. Protams, varbūt boks parādības, tur slikta duša, varbūt galvas reibšana, jā, bet to visu ir jāparedz, jānoņem. Tā, jā, ir jāiemācās lietot. Tā. Nu, skaidra lieta, bet šajā sakarā, starp citu, vēl viens jautājums, eh, varbūt tās to arī nedaudz var uh, paskaidrot, uh, kā ir ar eitanāzijām šobrīd mēdījos sāk uh, diskutēt arī par šo tematiku, un Latvijā tā, uh, šāda opcija nepastāv, bet Šveicē, kā uh, mēdījos saka, esot un arī latvieši izmantojot. Kā, kā, kā jūs skatāties kā ārsts uz to? Nu, e, palietība, es iz, izēju varbūt kā palietīvās aprūpes speciālists. Ja, tātad uh, visā Eiropā tātad faktiski uh, noteikumi, noteikumus uh, nosaka, ja, kā lietot un ko lietot un, un kādas metodas pieņemt Lielā Eiropas palietīvās aprūpes asociācija. Jā, tātad, jo, tā, tā, kurā ir visas valstis, arī Latvija jau ļoti sen tātad kopš iestāšanās Eiropas Savienībā arī mēs tur esam, jo mēs tad bijām izveidojuši pirms tam Austrum Eiropas palietīvās aprūpas asociāciju ar Poliju priekšgalā uh, toreizīt, un tad man tur iznāca gods būt viceprezidentam, un faktiski līdz tam laikam jā, faktiski mēs darbojāmies, darbojāmies pietiekami efektīvi, bet, nu, kad redzot, kad uh, daudz lielākā un, un, un varenāka, ja arī finansiāli bagātāka ja, organizācija un pieredze bagātāka, ja sāk darbot, protams, ka ir jāpievienojas tur. E, Lielā Eiropas asociācija e, uzskata tā, e, tātad izņemot Holandi, Beļģiju, uzskata, ka palietīvā aprūpe ir antitēze vai pretpols ja, eitanāzijai. Ja, tātad, ja palietīva aprūpe ir pietiekami efektīva, pieejama, viņa ir tātad uh, sakārtota pa līmeņiem, uh, ir mājas aprūpe, ir, uh, ir, ir dienas centri, piemēram, ir hospice uh, atsevišķi centri vai mājas, jā, un lielās nodaļas, jā, kas specializējas, kā mēs onkoloģijā, jā, vai, teiksim, aids pacientiem atsevišķi, jā, parasti ir ārzemēs, bet mums arī nāk aids pacienti, arī ar viņiem mēs strādājam. Uh, Jā, tātad, kur ir aids un onkoloģija kopā, tad divas, divas ir fatālas slimības. Un, un tā kā tas ir pretpols, jā, tad faktiski man patika Gati Šļuka biozīmējas tādas, uh, tādu, tādu karikatūru, jā, kad ir uh, pensijas līmeņa, pensijas līmenis pirmais, tur bija tāda seifs ar atslēgu. Otrais līmenis, jā, tas jau bija tad, kad kaut kas tur izbirst, jā, no kastas laukā cilvēkiem. Ja Jā, un trešais jā, līmenis jā, jau bija uh, eh, radaviņas. Jā. Nu, es gribētu to piezīmēt klātiekamā ziņā, to, ko piedāvā patreiz. Nu, es teiktu tā, vēl citā, no cita aspekta, jā. Uh, tad Latvijā, ja teiksim, tagad ir demografiskā bedra, jā, faktiski tie, kas 90. Eh, gados, jā, tā bija pirmā demografiskā bedra, uh, tālāk sekas, jā, ir tas, kad um, tie, kas dzimuši 90. gados, viņiem tagad būtu jābūt daudz, nu, daudz bērnu, bet tā, tā, tā bija bedre, jā, tad līdz ar to uh, bērnu ir mazāk, mirstība krietni pārsniedz, jā, dzimstību, jā, un, un, un vārds sakot, un tā. Tā kā, nu, tas ir, es domāju, ļoti viņveidīgi, es atceros, ka pirmās intervijas par eitanāziju, uh, žurnālistiem deva apmēram 20 gadus atpakaļ. Jā, tā, tad, kad viņi tur mani ķerstīja un pratināja. Jā. Lai gan šī tēma, teiksim, uh, piedarot pie lielās Eiropas asociācijas un arī personīgi skatoties, jā, es neredzu jā, nekādu jēgu tai, jo dzīves kvalitāte jā, nekāda tur nav, tas ir momentā atraut cilvēka dzīvību, jo, jo bioētiski jā, viens no likumiem, svarīgākiem likumiem, ir cienīt pacienta dzīvību un noņemt pacienta ciešanas. Jā. Iespējamos veidos noņemt jā, tātad ar zināšanām, ar pieredzi, jā, nevis viņu, jā, teiksim, uzreiz jā, nogalināt jā, ar, ar, ar, ar zāļu pārdozēšanu. Jā, tātad, nu, ir parādījies atkal tas viss, jā, būs diskusija, Bet tikai gribu vēl piezīmēt vienu tādu lietu. Jā. Ir trīs doktora disertācijas Latvijā par eitanāziju. Uh, Rihards Poļaks, jā, kas uh, viens no uh, tādiem izcilākiem viņa, viņa darbiem, faktiski doktorantūra, uh, bija veltīta eitanāzijai, lai sakārtot likumdošanu. Jā. Uh, un tad varētu ieviest. Jā. Bet viņš nonāca arī pie tāda secinājuma, ka uh, kalietīvā aprūpe tomēr jā, būtu uh, būtu tā, kas ir jāsakārto, jā. uh, vispār pirms kāds sāk diskutēt par to. Diskutēt var, par to runāt var, jā, bet uh, manā skatījumā patreiz tā, tā ir bezjēdzīga lieta. Un vēl viena lieta ir tāda, ka uh, Holandē un Beļģijā uh, tas nav medicīnisks projekts. Es pasvītroju, tas nav medicīnisks projekts, tas ir sociāli politisks projekts. Jā, tādēļ, tātad, tātad visa tā, ja kad es lasu lekcijās, es parādu, kā saima sāk diskutēt, jā, tālāk attīsta palietīvo aprūpi pēc Angļu sistēmas, piemēram, Beļģijā, Ziemeļos, Flandrijā, es ņēmu piemēru tādu, kur es e, e, papētīju jau šo attīstību, jā, un tieši vēstures iesniedz visprecīzāko skatījumu, kā to pieņēma likumdevēju saima, tātad parlaments pieņēma un sapludina ar palietīvu aprūpi, jo visvairāk arī šādi pacienti ir eh, palietīvā aprūpē. Eh, toties, toties Eiropas Savienības, jā, tātad um, komisija, ja kas izskatīja šo jautājumu, viņiem ir, mēs iztulkojam jau 2004. gadā piedāvāto grāmatu, jā, kopā ar Zviedru kolēģiem, faktiski likumu, nu, tā likumu, likumu grāmatu, jā, vai bioetikas grāmatu, uh, kā organizēt palietīvo aprūpi. Uh, nu, ļoti žēl, ja tad eh, tas darbs tika iespiests mazā, mazā metienā, ja tagad viņš ir tikpat aktuāls, kā viņš bija toreiz, ja ne vairāk. Tad, ja, un tur ir viens no punktiem tāds, ja ārsts, ārsti ar to nodarbojas, respektīvi ar eitanāzi vai medicīnas kasistētu pašnāvību, tātad izrakstot zāles, zāles letālās devās, ja, tātad tā nav palietīva aprūpe punkts punktā, vārds vārdā. Jā, tā tad, jā, un ar to, ar to arī tad uh, faktiski jā, ir viss pateikts. Jā. Nu, arī šodien saimas apakškomisijā, jā, faktiski uh, äh, balstījās te uz raidījumu, jā, uh, äh, vajā ar jā, raidījumu, kas labi izstrādāts bija, protams, jā, un uh, dažādi viedokļi, jā, un tas ir ļoti labi, ka dažādi viedokļi, jā, bet, bet uh, Eh, arī tas, eh, tā atziņa bija, jā, ka laikam jātīst tomēr palietīva aprūpa un tā tikai var runāt. Jā. Arī holandiešu viens no tiem bioetikas eh, speciālistiem, jā, kas uzstājās raidījumā, arī teica, ka priekš jātīsta palietīva aprūpa, jā, lai vispār kaut, par kaut ko tālāk diskutētu. Jā, bet, nu, nu, skaidrs, tā, tā labā ziņa, tā klausoties jūsos, ir tā, kad uh, mēs par cilvēku cieņu parūpēties varam tieši caur šajā beidzamajā, ja tā var teikt, dzīves posmā, eh, tieši caur palietīvo aprūpu, nodrošinot to cilvēkiem. Nodrošinot, jā, pasvītrojam nodrošinot to cilvēkiem, jā. Um, no savas puses es domāju tā, ka, eh, nu, <laughs> man jau eh, aiz muguras ir tik, tik faktiski tas uh, lielais laiks, kā es saku, vienmēr tad nostaigāts, ja varbūt, uh, jo eh, sākumā, kad tu esi viens, nu labi, tev ir, eh, teiksim, varbūt eh, kā lūdzu ārzemju speciālistus konferences, divas starptautiskas semināri un tā tālāk, ja norganizēti fantastiski, ja speciālisti un, un to ziņu ienesa un ienesa akadēmiskā vidē. Jo pārliecība bija tāda, ja akadēmiskā vidē izglītoti cilvēki sapratīs, pa ko iet runa, tālāk tas aizies, ātrāk, lēnāk aizies. Eh, nevaram sākt no mājas aprūpes, ja nav komandas, ja nav eh, faktiski eh, nekādas uh, pieredzes, ja nekādu zināšanu nav, uh, nav sociāla atbalsta, ja, un garīga atbalsta un tā tālāk. Ja. Tātad to nevar izdarīt, ja, jo paši sākumi jau būtībā bija, onkoloģi bija Daugavpilī mēģinājuši uh, tādā veidā strādāt, ja, un, un bija tāds fonds AB Vite, es sveicinātu dzīvi. Un viņi braukāja pa mājām, palīdzēja, jā, bet ilgi viņi nevarēja to, jo faktiski milzīgas citas problēmas parādījās. Jā, tā tad sociālās problēmas parādījās. Nu, varam iedomāties 19. gada sākums. Jā, tā tad, tādā veidā. Tā kā, ka cilvēka dzīvības, cieņa pret cilvēka dzīvību un, un, un, un būtībā palīdzot E, mazināt ciešanas, visa veida ciešanas, jā, iespēju robežās, ja tā būtu tā esence vai būtība, ja palietība jāprūpē. Nu, par terminoloģiju, jā, tāpēc arī parādījās tāda terminoloģija, jā, visu laiku jau pasaulē lietoja līdz apmēram 74. 5. gadam, lietoja vārdu hospice, jā, tātad hospice aprūpe, jā, tad, piemēram, tādi jau mūs, mūsdienīgie hospisi parādījās Anglijā 19. gadsimta beigās, um, Francijā pa 19. gadsimta vidū pirmais hospis uh, parādījās modernais hospis, jā, tad kaut kur pilnīgi negaidīt Francijā un Amerikā 19. gadsimta beigās, jā, nu, un tad pēc kara 50. gadi uh, farmācijas uzplaukums, jā, un, un zinātnes uzplaukums, jā, un tas ieveda pilnīgi kā gultnē. Jā, tad, tad apkopot vecās zināšanas, pievienot jaunas, tā parādījās jau tā. No nu, 74. gadā uh, Kanādā ar hospis aprūpi apzīmēja aprūpi cietumā. Jā, un tad, lai izietu no šīs situācijas, meklēja kaut kādu citu aizstājēju vārdu. Jā, tā tad, un atrada ļoti veiksmīgi uh, palījuma. Jā, tas ir uh, seno romiešu karavīru apmetnis, kas aizsargā pret vēju, sniegu, varēja apsēsties, gulēt, jā, tātad satīties, jā, aizsargāja. Jā. Un no tā palījuma, jā, tātad vārdā arī attīstījās un izplatījās tālāk pasaulē tā, uh, palietības, jā, palietībā aprūpe. Ļoti Jā. interesanti uzzināt arī šos vēsturiskos, eh, um, vēsturiskos nosaukumus un attīstību šiem, šiem procesiem. Eh, e, es tā saprotu, ka mums ir jābeidz arī šis raidījums, jo laiks jau iet uz beigām, eh, bet varbūt tās vēl beidzamo kā teikt, viedos vārdus cilvēkiem, iespējams arī tiem, kuriem, kuri klausās un domā un, un saprot, viņiem varbūt tās ir nepieciešamība uh, parūpēties par saviem kādiem ģimenes locekļiem, ko viņiem darīt praktiski, kā tas notiek, vienkārši iet pie ģimenes ārsta un, un, un ar ģimenes ārsta starpniecību uh, tiek risināta šāda vajadzība vai, vai, vai kā tas notiek? Jā, e, tas ir viens ceļš, un šodien saimā par to diskutēja, ja, un pamatīgi diskutēja, kur iet, ja, un ko prasīt. Nu, pirmais, es teikšu tāda lieta, ja, kad uh, Ah, tātad tas vārdiņš man patīk, kā atkal pasvītrojam, ja, iet, jā, tātad meklēt, ah, jo, jo, jo ah, tā ir empātija, jā. Sabiedrībā ir zudus empātija, jā, ļoti, ļoti zudusies sakarā ar, ar, ar iekšējiem, ārējiem apstākļiem, jā, tātad arī attīstoties, jā, kā valstī tālāk, jā. 30 gados, jā, bet cilvēkos mm, ļoti lielā daļa empātija ir pazudusi. Uh, Jā, un tad, tātad, ja būs šī empātija gribēšana, jā, tad uh, meklēt. Ja būtībā arī tā, ka uh, kādreiz gadās, ja kad arī uh, zvana mums ārstiem, jā, zvana auto, ja labi, jā, zvana, jā, tātad ir problēma, jā, tātad problēmu vajag risināt, jā. Zvana ģimenes ārsti, man zvana ļoti daudz ģimenes ārsti, kas nezin, kā atsāpināt, piemēram, īsti. Uh, nu, konkrētā gadījumā, ja, ko darīt, kur griezties, kā griezties. Ja, tātad, es domāju, tas ir viens ceļš. Ja. Otrs ceļš, es domāju, ka palabosies arī, nu, vismaz Andris Bēziņš šodien bija gandrīz vai dūris, druscīti vicināja, ja, kad viņš grib redzēt tomēr tos rezultātus, nevis kā bija deklarēts, ja, tātad ministrijās, ja, kad 2029. gadā būs kaut kāda, nu, tas ir pieci gadi. Jā, es ar šausmām domāju, es vispār nodzīvošu tik ilgi vēl. Raidījums labās ziņas par aktuālo sabiedrības procesiem un labo mūsu vidū ir iespējams pateikt. Piedošana pār, pārtraucās. Jā, nu, tā tad būtībā e, vēl viena lieta - nebaidieties. Jā, nebaidieties varbūt uzņemties atbildību, meklēt, jā, tātad iespējas, jā, šādas uh, Varbūt ir vajadzīgas ilgstoša sociāla aprūpe, visi strādājoši ir, jā, un tur varbūt to simptomu, simptomus vieglāk kupēt, jā, tā ka um, varbūt arī jāpiesaka to sociālo darbinieku vai mājās, piemēram. Tagad ir mājas uh, hospijas aprūpe, uh, jātātad vairākas darba grupas, tas ir valsts apmaksāts, jātātad uh, hospis LV, pirmā grupa, jā, kas darbojas tātad teritoriāli, jā ap Rīgu darbojās. Uh, tad ir Metforju, Metforju, tā ir otra grupa, Rūre, ja kas vairāk pa kurzemi darbojas, bet arī Rīgā. Tātad visas grupas ņem jau uh, cilvēkus, jā, un strādā ar viņiem, jā, būtībā, un tā ir valsts apmaksāta programma, jā, tātad. Uh, ar visu komandu, jā, kas ir vajadzīgs, vai fizioterapeits, vai sociālais darbinieks, vai mediķis, jā, tātad ierodās pie, pie pacienta mājās, jā, uh, sniedz konsultācijas, aprūpē viņu, ja, ja vajadzīgs arī kateteris nomaina, uzliek sistēmas ja, un tā tālāk. Ja, tad, tad sācies ir no, uh, faktiski no februāra mēneša ja, šī, uh mhm. -huh. šī, šī teiksim, kustība, ja šie projekti, viņi ir apstiprināti un, un es domāju, ka viņi attīstīsies e, ļoti labi. Vismaz tas rezultāts uh, ir, ir, ir tāds, nu, Tā kā uh, tur, tur es uh, nedomāju, ka tur ir daudz ko kritizēt. Nu, ļoti labi dzirdēt, kad ir arī šāda aprūpe pieejama un vienīgais, kas atliek to arī uzmeklēt un nebaidīties to darīt, meklēt. Ne, nebaidīties to darīt un arī, ja gadījumā, teiksim, e, kāds, piemēram, nezinu, kā ģimenes ārsts, ja viņa zvana, piemēram, uh, Mēs varam pateikt arī kontaktus koordinātu, grupu koordinatoriem, ja, kas koordinē šo darbu, jo tātad pārziņa, ja, kur kas, ja teritoriāli pārziņa. Jā, mm. nu, un mēs no slimnīcas arī izrakstot piesakām, jā, šai grupai, vienai, otrai, trešai, piesakām pacientus gan no Stradina kliniskās slimnīcas, gan no Vēļuzera vai Rakus, jā, tātad piesakām. Un, uh, un tālākais jā, jau ir aprūpe, tātad jau kļūst tāda nepārtraukta. Mm -hmm. Jā, mājas aprūpe. Nāves aprūpe, tas tā dramatiski izklausas, bet... Mājas. Ah, nē, mājas, es pārklausījos. Mājas, mājas aprūpe. Nē, nu, nāvi tur nav ko aprūpēt, ja cilvēks ir mirstošs. Es nemīlu lietot vārdu termināls, jau, jau mēs kādreiz arī Eiropas apakškomisijā uh, par to man kategorisks viedoklis bija izmantot mirstošu pacientu apzīmēšanai termināls, ja? jo tāpēc, ka tad uh, Uh, nu, kas ar, ar to šo pacientu nodarbojās terminators vai? Jā, <laughs> jā. jā tad ir jāskatās, jā, teiksim, Švarcenegger virzienā, jā. <laughs> jā, tā kā, tā kā būtībā iebilde. Angliski skan labāk end of life, jā, tad tas slimības nobeigumā vai dzīves nobeigumā aprūpe, jā. Tā būtu, laikam, mm. latviski. Tā būtu latviski. Sirsnīgs paldies eh, doktorim Bilim Eh, Vilnim Sosnāram par šo iespēju aprunāties un uzzināt, kā tad ir Latvijā ar šo um, palietību aprūpi. Uh, milzīgs paldies! Jā, paldies arī klausītājiem. Es gribu vēl tikai vienu vārdu pateikt. Uh, mani mīļie, nav dumju jautājumu. Ja? Jums varbūt šķiet tāds nezināms, jā, bet viņš nav dumšs nekad. Jā. Vienmēr ir apakšā kaut kas jā, tāds, ko mēs varam paskaidrot. Jā. Uh, uh, un, un varbūt arī kopā darboties, jā, un, un noteikti kopā darboties. Jā, jo faktiski no katra cilvēka tas ir atkarīgs, no katra. Jā, tātad nebaidieties. Galvenais es nebaidieties. Tieši jā. tā. Es sirsnīgi paldies uh, un vēlu veiksmi e, šajā svarīgajā un būtiskajā darbā šobrīd. Paldies, paldies visiem. Paldies tiešām visiem, paldies uh, e, dakterim un uz tikšanos jau nākošajās labajās ziņās.